Ang programang ito ay nakaka nakakapogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. more gilig stories, more pag-ibig sa Dear MOR. MOR. Kung tutuusin ay ayaw ko nang alalahanin pa ang bahaging ito ng aking buhay. Hindi ko kasi maiwasan na maiyak at matakot sa tuwing naaalala ko ito. Pero dahil na rin sa pangumbinsi ng aking pinsan na isang aktibong miyembro ng bandingan ng mga pasaway sa MOR 101.9, ay nagpasya na rin akong sumulat. Sabi kasi ng pinsan ko, kailangan ko daw na ibahagi ang mga karanasan kong ito para na rin na magsilbing aral sa nakakarami. Samantala, nangako naman ang pinsan ko na tutulungan niya ako maipadala sa himpilan ninyo ang sulat kong ito. Popoy at Hasmin, para na rin sa aking privacy, ay nakikiusap ako na itago niyo na lamang ako sa pangalang Hilda. Ngayon pa lang, babalaan ko na kayo sa pagbabasa nito. Naglalaman kasi ang sulat ko ng mga nakakatakot na karanasan na hindi mo aakalaing mangyayari pala sa totoong buhay. Ngayon, nasa inyo na lamang yan kung maniniwala kayo sa kwento ko. Pero dito sa lugar namin, eh maraming magpapatotoo ng kwento ko dahil maski sila ay nasaksihan din ang yugtong ito ng aking buhay. Popoy at Hasmin, isa akong taong sinasabi ng karamihan na buhay pa lang ay sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno. Oo, aaminin ko sa inyo, isa akong masamang tao Miyembro kasi ako ng kilabot ng salisigang at kinabubuhay ko ang uh, ah, panggagancho at pagnanakaw sa kapwa. Mayroon akong boyfriend doon at itago niyo na lamang siya sa pangalang Tony. Isang gun for hire at miyembro ng isang kilabot na carnapping syndicate. Masasabing nabubuhay kami sa kasamaan pero wala akong choice noon dahil yun lamang ang naisip kong paraan para maisalba ang kinabukasan ng anak ko, si Ami. Popoy at Hasmin, hindi naman talaga likas sa akin ang kasamaan. Noon nabubuhay ang asawa kong si Raul ay isa akong mabuting tao. Nagtatrabaho sa perya si Raul bilang magician at kilalang kilala siya sa amin. Madalas din siyang uh, maimbitahan sa mga children's party para mag-perform ng magic tricks na siya namang ikinatutuwa ng mga nanonood sa kanya. Pero sa kasamaang palad, Namatay sa aksidente si Raul at dahil sa limitado lang ang kaalaman ko ay napilitan akong kumapit sa patalim. Isang araw, Ami anak, halika may pasalubong ako sa'yo. Wow, crispy fried chicken! Thank you po, Mami! Kaya kumain ka muna ha, mamaya ka na lang ulit maglaro. Opo, Mami! Mahal na mahal mo yung anak mo ha. Ah. Siyempre naman no, Mahal na mahal ko yan, tsaka siya lang naman yung natitirang alaala sa akin ni Raul. Nangako ko sa kanya na bago siya mamatay, iingatan ko yung anak namin. Dalawang taon na rin pala nang simula nung mamatay si Raul. Ang bilis talaga ng takbo ng panahon. Oo nga eh. Hindi ko rin namamalayan na dalawang taon na rin pala akong miyembro ng Salisigang. Buti naman medyo malaki yung napitik natin doon sa lalaki sa fast food kanina. Akalain mo yun? Simple lang yung lalaki pero yung bag palang daladala niya naglalaman ng kayamanan. Ang laki kayang presyo ng laptop niya. Eh halos brand new naman kasi. Sinabi mo pa. Kaya malaki ang partehan kanina eh. Mukhang kabibili pa lang kasi kaya mataas pang halaga. At saka meron din siyang PSP, tablet, saka cellphone. Magkano nga pala score mo dun sa cellphone dun sa may incheck? 3.5. Pero pwede na yun. Hindi naman kasi latest yung model ng cellphone niya eh. Kaya 1.7 yung pinarte ko sa'yo. Eh, sa bagay. Tiwala naman ako sa'yo, be. Ay nako, basta magtiwala ka lang kasi sa akin. Hindi naman kita oonsihin eh. Ah nga pala, ikaw na maghanap ng buyer ng tablet at saka PSP ha. Ah. Subukan mo i-alok kay Dax. Bakit hindi mo kasi alok yung check? Ay nako, masyadong barat yun no. Basta subukan mo kay Dax, hindi tayo babaratin nun. O sige na, sige na, subukan ko na dun. Nga pala, may nabalitaan ako ah. May away kayo ni Presi? Eh, walang hiya yun eh. Lolokohin pa nila ako dun sa presyo. Hayon, hinarap ko. Eh bakit daw ako nagsumbong pa? Eh sira ulo pala sila eh. Lulukohin pa nila ako dun sa presyo ng laptop na napagbentahan nila eh, samantala nakapagsalisin na rin ako ng ganong model dati. Eh, di ka ba natakot? Baka ipagalaw ka ng Presi. Eh. Kanino naman ako ipapagalaw, Aber? Kay Alex? Hindi <gasps> ako natatakot dun, no? Pulis kaya yon. Kaya nga, kaya ka tirahin anytime. Ba't naman ako matatakot eh nandyan ka? Eh di ba ipagtatanggol mo naman ako? <laughs> Oo naman, pagtatanggol talaga kita. Eh, sa tingin ko naman walang binatbat yung Alex na yun sa'yo eh. Bagidong pulis pa lang yan samantala ikaw pitong taon ka ng gun for hire. Mas bihasa kang gumamit ng baril kaysa sa lalaking yun. Sagaan na lang sa forma yung Alex na yun. Wala siyang panama sa akin. Sambala lang yun. Mami, tapos na po akong kumain. Ha? Ang bilis mo naman yata kumain. Ah, uh, mamaya ko na lang po kakainin yung isa pang fried chicken. Oh, maglalaro ka na naman ulit. Mamaya ka na bumalik sa paglalaro mo. Kakakain mo lang eh. Baka mamaya niyan, maisuka mo lahat ng kinain mo. Mami. Magpatunaw ka muna ng kinain mo dyan. Mamaya ka na maglaro. Eh, pero mami. Huwag na kasi matigas ang ulo. Sige na, bumalik ka na sa loob. Opo. Nako, huwag mo masyadong paglaruin yung anak mo. Ay, yun na nga eh. Palagi kong sinasaway na huwag masyadong magpapagod sa paglalaro. Baka kasi sumpungin na naman niya ng hika. At saka baka mapabayaan niya yung pag-aaral niya pag nasanin sa paglalaro-laro na yan. Kaya nga sinisikap ko pa rin na magkaroon ng oras para sa kanya para naman maturuan ko siya sa mga lessons niya. Ah, uh, Tony, kapag nakapag-ipon ako ng sapat sa amin ni Ami, baka tumigil na rin ako sa pagsasalisi ha. Ha? Kailangan ko kasing pagtunan ng pansin ang paglaki ng anak ko eh. At saka hanggat maaari ayokong malaman niya na gumagawa ko ng illegal. Ayoko naman natularan niya ako. No? Eh, kung sa bagay, naintindihan naman kita. Kahit naman ako eh, ayokong maging katulad ko si Junjun. Gusto ko din naman na magkaroon ng tahimik na buhay anak ko. Mahal na mahal ko din naman kayo anak ko. <laughs> Diyan ako hanga sa iyo, be. Kahit nasabihin ng iba na ikaw ang pinakamasamang tao sa mundo, eh, ang hindi nila alam, isa ka pa rin mapagmahal na ama. <laughs> Ganun talaga. Eh, hindi naman lahat na gumagawa ng masama, eh, masama talaga. Nga pala, ano ba laman ng backpack ng lalaking nasa lisa natin? Teka, bubuksan ko lang ah. Ano ba to? Dalawang libro, isang notebook, at saka isang... Ano yan? Bible? Hindi. Ah, uh, ano ang nakalagay dito? Lemegeton, clavicula, tsaka salomonis. <laughs> Lupit ah. Ibang klase yan. Buksan mo nga. Grabe, parang kinikilabutan ako ah. Uy, bakit? Ano ba nakasulat dyan? Eh, tingnan mo naman kasi yung drawing, puro demonyo. Ala. Tapos ano to? Hindi ko naman maintindihan man nakasulat. Parang ibang lingwahe kasi ang gamit. Patay nga. Ano ba tong limigito na to? Ano ba yan? Eh, aba malay ko. Mukhang antigo ah. Baka naman pwede nating ibenta sa antique shop. Aray! Oh, bakit? Bakit mo binitawan ang libro? Parang nag-init yung libro eh. Parang napaso Ay, naku, ako. Tony. Kunin ko na nga to. Ako na magtatago nito. Sayang naman to eh. Baka pwedeng maibenta. Sige, bahala ka dyan. Masasabi kong mabuting asawa si Raul. Pero nung nabubuhay pa siya, ay isa siya sa mga taong nakilala ko na may tinatagong madilim na sikreto. At sa kasamaang palad, ay nakamatayan na niya yon. Samantala, sa pagkamatay ni Raul, ay binalot na ng misteryo ang buhay namin ng anak ko. Maraming mga pangyayari ang hindi ko maipaliwanag. Samantala, simula nang uh, mapasa kamay ko ang isang itim na libreto na mula sa taong nasa lisahan ko ay nakaramdam na ako ng mga kakaibang bagay sa paligid at kapansin-pansin din ang pagbabago sa ugali ng anak kong si Ami. Just gotta char off the rod, Bart. Good as new, man. Stay vigilant. Ami, ano ba? Eat protein. Patayin mo na nga yung TV. Kanina pa bukas yan, ah. Tatapusin ko lang po tong cartoon. Ano ba yan, oh? Puro na lang cartoon sa pinapanood mo. Basta, pagkatapos mo dyan, patay mo na agad ha. Pagpahingay mo naman yung TV at baka masira kapag palaging ginagamit. At saka, magre-reading na yung kuryente bukas. Baka lumaki na naman ang babayaran natin sa ilaw niyan. Opo. Ay, nakong bata ka. O, dun muna ako sa kwarto ha. Magpapahinga muna ako. Pag tumawag sa akin si Tony, sabihin mong mamaya na lang tumawag at natutulog ako. Sige po, Mami. Ay, nako. Makapagpahinga na nga. Matingnan nga ulit yung laman ng backpack na to. Baka may pwedeng ibenta dito. Hmm, mukhang mabibenta pa itong mga libro sa nursing na to ah. Teka, eh ano naman kaya laman nitong notebook? Lucian Alejandro? Hmm, siguro yun yung pangalan ng lalaki. Teka, 666 Nero Cesar? Demogorgon? Ano kaya to? Oh, ano naman to? Flamasius Lucifer Matutinus Inveniat? Christus Filus Tuski? Ha? ha? Ano kaya? Ba naman to? Sasakit lang ulo ko dito eh. Ay, eh ano naman kaya tong limegito na to? Ars Gotia 72 Infernal Spirits Evoked and Constrained by King Solomon. Hmm. Bael Agares Vasago, Gamigin, Marbas, Ila. Balifar, Amon, Barbatos, Ila. Paimon, Puerto, Ila. Ami? Ami? Ami, tinatawag mo ako? Magsaya! Magsaya! Nandito na sila! Magsaya! Malapit nang sumapit ang giling! Magsaya! Ami! Ami, nasan ka? Ami, ano ba? Ami, nasan ka ba? Mami, eh, bakit po? Ikaw ba yung tumatawag sa akin? Hindi po. Nanonood ba po ako ng TV. Eh, sino yung tumatawag sa akin? Ewan ko po. At saka ano yung sinasabi mo magsaya? Huh? Wala po akong sinasabing ganun, Mami. Hindi eh, hindi pwede. Narinig ko yung boses mo. Mami, wala po talaga. Nanonood lang po ako ng TV. Anak masamang magsinungaling. Magagalit sa'yo si Papa Jesus niyan. Mami, promise po. Hindi po ako nagsisinungaling. No, sige na. Naniniwala na ako sa'yo. Patay mo na nga yung TV. Mami, pinatay ko na po. Matutulog na po ako. O oh, sige na, matulog ka na ha. Good night po, Mami. Mwah! Good night din. Kakatakot naman naman nung lumegeton na to. Pero parang pamilya sa akin to ah. Para nakakita na ako ng gantong libro. Hmm, matingnan nga ulit. Ars Gotia, tapos Ars Theorgia Gotia. Ito isa naman, Ars Paulina. Ars Almadel naman tong isa. At saka Ars Notoria. Nahati pala sa limang paritang librong to. Aba, may nakasulat pa sa likod ah. Demogorgon, The Supreme God, Supreme God. Teka, ano ba to nakuha kong libro? Para may sa demonyo yata to ah. At saka bakit kaya may gantong libro ang lalaking lisihan ko? Ami? Ami? Gising ka pa ba? Ah! bigla na lang nagsara pinto. Ah, takot ako dun ah. Pasilip nga muna si Ami. Baka gising pa yung batang yun. Magsaya! Magsaya! Nandito na sila! Magsaya! Malapit nang sumapit ang dilim! Magsaya! Ami? Ami, akala ko ba natulog ka na? Kapalgang bata ka. Ami? Ami? Tulog na si Ami? Teka, Ami! Ami, gising! Mami, bakit po? Hindi kita sumisigaw na magsaya. Hindi po ako yun. Eh kung hindi, sino? Eh boses mo yun eh. Hindi po talaga ako yun, Mami. Pexman po. Ami, alam mo masamang magsinungaling, di ba? Hindi kita tinuruan ng ganyan. <laughs> Promise po talaga. Nagsasabi po ako ng totoo. Matutulog na oh, ako. O sige, sige. Pagbibigyan kita pero sa susunod, wag mo nang uulitin na magsinungaling, ha? Sige na, matulog ka na. Good night na. Good night din po. Aba, bagong number? Sino kaya itong tumatawag? Masagot niya. Hello, sino to? Hello, Ate Hilda. Si Rick to. Oh, Rick. Napatawag ka. Ate, pumunta po kayo dito sa probinsya. Yung libingan ni Kuya Raul. Bakit? Ano nangyari sa libingan ng kuya mo? May nagbukas ng libingan ni kuya eh. Eh, natatandaan niyo ba yung libreto ni kuya na sinama natin sa taol? Nung nilibing siya, ninakaw yun ate. Ano? Pero Rick, kung yun lang ang ninakaw, eh, ayos lang naman siguro yun, di ba? Ate, hindi pwedeng nakawin yun. Malaking gulo kapag napunta sa ibang kamay yung libretong yun. Eh, ano bang meron sa libretong yun at mahalagang mahalaga yun sa pamilya ninyo? Ate, yun ang ginagamit ni Kuya Raul kaya siya naging magaling na mahikero. At saka minana namin yun sa mga kanununuan namin. Eh, bakit mo ako tinawagan? Anong gusto mong gawin ko? Ate, pinaalam ko lang po sa inyo yung nawawalang libreto ni Kuya dahil si Ami lang po ang nakatakdang magmana nun. Hello, Rick? Hello? Hello? <sighs> Ano naman ang gagawin ni Ami sa libretong yun? Hindi ko siya pinanganak para lang maging magician sa perya. Hilda. Hilda. Hilda. Ami? Ami, gising ka pa ba? Mami. Oh, gising ka pa. Bakit? Mami, hindi po ako makatulog. Siya nga po pala, malapit na po palang dumating si Samael. Samael? Sinong Samael? Kaibigan mo? Opo. Huwag po kayong mag-alala, Mami. Malapit niyo na po siyang makilala. Popoy at Hasmin, maraming uh, katanungan ang sunod-sunod na umukupa sa utak ko. Hindi ko alam kung paano yun sagutin. Nakapansin na ako ng mga kakaiba sa anak ko at hindi na ako natutuwa noon. Madalas ko tuloy kausapin ng anak ko at inaalam ko sa kanya nang uh, ah, pilit kung ano ba talaga nangyari sa kanya. Pero sa halip na mabigyan ng kasagutan ay lalo lang akong nagulahan. Samantala, sa pagdaan ng araw ay puro kababalaghan na ang dumating sa buhay namin. Popoy at Hasmin, hindi ko talaga maiwasan na kilabutan sa tuwing may nagpaparamdam sa akin na kung ano. At bukod doon, may mga pangyayari ang nagaganap na tila nagbibigay ng kasagutan sa mga sikretong nililihim ni Raul. Isang araw... Langit, lupa, impyerno, in, in, puso, tulo ang dugo, patay, buhay, umalis ka na diyan sa pwesto mo. Ami! Ami anak, nasa ka na ba? Ami! Nandyan na ako. Tatayain na kita. Ami, anak... Taya! Mami, taya ka na. Ay, nako, nandiyan ka lang pala. Alam mo, kanina pa kita hinahanap. Halika na, paliliguan na kita. Teka, mami, mamaya na lang po. Maglalaro lang po kami ng langit lupa. Ay nako, puro ka na lang laro. Imbis na mag-aral ka ng leksyon mo, naglalaro ka. Eh, sino bang kalaro mo, ha? Mami, Elika, ipapakilala ko po sa'yo yung kalaro ko, mami. Dali, Elika, bilis. Oh, sige na, dali na, sasama na kita. Saan mo ba ako dadalhin? Papanihik po tayo sa itaas. Nandun po yung mga kalaro ko. Ha? Oh, sige, sige. Sasama na ako sa'yo. Mami, sila po yung mga kaibigan ko. Stuff toys? Eh, ito yung mga biniling teddy bear sa'yo eh, ng tatay Mami, mo eh. papakilala ko po sa inyo yung mga kaibigan ko. Heto po si Furfur. Heto naman po si Asmodai. Si Amdusias. Ito po si Vepar. Ito po si Gremory. Ito si Malfas. At ang best friend ko po, si Bilyal. Mga kaibigan, mami ko si Hilda. Ha? Kinakausap mo yung mga stuffed toys mo? Anak, pinapayagan naman kita makipaglaro sa mga kapwa mo bata sa labas ha. Sila ang kalaruin mo, hindi yung mga laruan mo. <laughs> At saka anak, saan mo naman nakuha yung mga pangalan ng stuffed toys mo? Ang papangit naman nun. Parang tunod ng herbal medicine. Mami, huwag po kayong tumawa. Baka po mainsulto sila. Anak, makipaglaro ka ulit sa mga kaibigan mo. Hindi yung natitenga ka dito sa bahay. Ay nako, Mamaya nga at papapuntahin ko dito si Narona at least para makalaro mo. O sige na, tama na yan. Iligbit mo na yung mga laruan mo nang makaligo ka na. O, sige po, Mami. Maiwan ko na muna kayo ah. Mamaya na lang ulit tayo maglaro. Halika na sa baba. Siya nga po pala, Mami. Sabi po pala sa akin ni Samael, makikipagkita raw po siya sa inyo. Ano? Eh, sino ba si Samael? Mami, matagal na po kayong gustong makilala ni Samael. Excited na nga po akong makilala niya siya eh. Ay nako, halika na nga. Paliguan na kita, tara na. Hilda! Hilda! Hilda! Hilda! <laughs> Hilda! Ami, tinawag mo ba ako? Hindi po. Anak, di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang magsisinungaling? At saka gumalang ka sa mami mo. Huwag mo akong tatawaging Hilda lang. Sabi ko po sa inyo, hindi po ako yun eh. Narinig mo yun? Opo. Mami, nakilala niyo na po pala si Samael? Diyos ko. Ami, ano ba talaga yung pinagsasabi mo ha? Sino ba yung Samael na yan? Kaibigan po siya ni Daddy. Sabi po niya sa akin, siya daw po yung nagturo kay daddy para maging magaling na magician. Diyos ko, ako Ami may pumapanhik. Huwag po kayong matakot, Mami. Halika, pumunta na po tayo ng CR. Eh, ikaw na lang kaya maligo mag-isa. Kaya mo ba? Opo, sige po. Ako na lang po maliligo mag-isa. O, oh, sige anak. Ito yung tuwalya at underwear mo. Sige po, Mami. Hmm, siya nga po pala. Huwag niyo pong kakalimutang magbasa ng Lemegeton para maging kasing galing po kayo ni Daddy. Pinakialaman mo yung Lemegeton? Hindi po. Nakita ko lang po yung Lemegeton sa drawer ninyo. Sige na, sige na, maligo ka na. Diyos ko po, ano pa yung narinig ko? Ay naku, bababa na nga ako. <laughs> Ami? Ami, akala ko ba maliligo ka na? Nasaan ka na? Sambahin! Sambahin ang prinsipeng si Samael! Sambahin natin siya! Ami! Ami, ano ba? Nasa ka ba? Sa kayo nagsusot ang batang yun? Langit, lupa, internet. Tulo ang dugo. Patay, buhay, umalis ka na diyan sa pwesto mo. Mami, taya ka. Ano ba yan, anak? Tama na nga yung kalukuhan mong yan. Sige na, maligo ka na. Hilda! Hilda! Sandali lang, Tony. Bubuksan ko na. Oh. Hoy. Mm. Namiss kita. Isang linggo din tayong hindi nagkita ah. Ano, kumusta ka na? Okay naman. Naka-jackpot kami ng tropa ko doon sa kinarnap namin ng sakyan. Hanip, ah, ang dami kong nabing pera. Ikaw, nakasalisi ka kahapon? Oo, doon sa may U-Belt. Tatlong laptop din ang nasalisi namin. Ayos. Kaya eto, marami akong biniling pagkain nasa ref. Eh, buti naman. Teka, di ba nung lunes pumunta sa puntod ni Raul? Anong nangyari doon? Eh, ninakawan daw yung puntod ng asawa ko eh. Huh? Nung tiningnan ko, wala namang nanakaw maliban sa libretong ginagamit ni Raul sa pagmamagic. Tony, may problema ako eh. Oh. Si Ami kasi. No, bakit? Anong problema? Nito mga nagdaang araw kasi parang nag-ibang kilos niya eh. Alam mo yun na kakaiba. Tapos kinakabahan ako sa bawat kilos niya kasi eh. Ewan ko ba, parang mali. Basta. Teka lang, teka lang ha. Ilan taon na ba si Ami? Nine years old, di ba? Eh, sa ganong edad naman, normal yung nagbabago-bago siya ng pag-uugali. Baka ano naman nagdadalaga niya anak mo. Hindi eh. Iba na talaga ang dating niya sa akin. Basta, nag-aalala nga ako sa kanya eh. Hilda, huwag ka masyadong mag-aalala ng ganyan. Tutulungan naman kita dyan sa anak mo eh. Salamat ha. Popoy at Hasmin, si Tony ang naging kasakasama ko sa mga problema ko sa anak ko. Siya ang madalas kumausap kay Ami at siya rin ang madalas na nagpapalakas ng loob ko pero sa pagdaan ng panahon, ay maski si Tony ay nakakaramdam na rin ng kakaibat sa paligid. Pero sa halik na matakot, ay hindi umalis si Tony sa tabi ko at sabay naming hinarap ang mga kababalaghang bumabalot noon sa aming buhay. m o MOR na! Baliw! Baliw! Bagtik sa'yo! <laughs> Bagtik! bagtit, auntie. Kailangan talaga sumigaw, Hasmin. Yung totoo, sinong bagtit doon? mm, ewan nga eh. Mukhang yung bunanak, bagtit, oh. baliw ito. Uy, pero aminin nyo ha, talaga aminin. nakakakilabot. Ha. Yan Correct. ang mga panggulat talaga ng uh, January. Correct. Oh. Uy, <laughs> speaking of panggulat, uy, ito'y uh, credit naman ito kay Martin D. Siya ang nag-edit mm. niyan. Parang pelikula. No? Correct. In fairness, si Martin D, ha, umi-MMFF ang ano, ha, level, Performance. Ha? Bongga. Anyway, mga kapamilya, first part palagi ng storya ni Ate Hilda. Ang hirap siguro sa isang ina na, di ba nga, yung may anak ka nga lang na medyo may kulang, di ba? uh Eh, mahirap na. Eh, what more, ito yung parang yun nga, parang di mo mawari kung nababaliw o Oo, may sakit. Para may sariling uh, Sariling mundo, oo. Tapos lumalaki yung boses minsan. Tapos lumiliit. Siya yung lumalaki yung boses? Hindi, yung di bata, siya yun. Yung sabi, Hilda. Hindi, siya yun. Hindi siya yun. <laughs> Siya Kala yung ko ano. siya yun eh. Mahirap siya talaga yung... sa anak, ganun kaliit, tapos <laughs> ganun kalaki ang boses. Tapos babae pa. Babae. Tapos ganun kalaki yung boses. Oh, siya yung ano, yung magsaya, magsaya. Oo nga eh, no? Nakakatakot. Uy, in fairness, ang galing ng mga dramatista natin. Mm-hmm. Si Kenneth yon yung yung bata. Ayan, ah. in fairness. Nakakilabot naman to. Nakak January, January, bagong taon na bagong taon. Ayan ang sinasabi natin, mga panggulat nga. Tama. Ah. Pero nga mga kapamilya, kung feeling nyo, tinatakot lang namin kayo, mm. intayin ninyo yung last part. Merong twist dyan, may catch dyan, at may pagpapaliwanag na magagana. Yun. Kung akala nyo, igawa-gawa eh, lang po ito, Nagkakamali po kayo. Correct. First mm. time po namin nag-research ng bongga. Mm. Charing! <laughs> oh, dahil maski kami nung una, hindi rin kami makapaniwala, pero uh, ayan nga eh. Aralin ah, natin. Mas maganda tama. kasi yung uh, inaaral talaga. Correct. Na may mga ganito palang uh, talagang sitwasyon. May mm. mga bagay talagang hindi mo, hindi uh, mabigyan ng uh, scientifical na explanation ng uh, ating mga utak at first, eh, di ba? Pero lahat ng bagay talaga may explanation. At mamaya, yan ang malalaman natin, yeah. mga kampamilya. Kumusay muna natin kayo ngayon tanghali na nakakatakot nga dito sa Dear MOR. Gandang tanghali sa inyo. Love kong Popoy at baby girl Hasmin. I love you too. OMG, nakakatakot talaga ang kwento ngayon. Natatakot ako dito. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Uh, uh, uh, tumatayo na tuloy ang balahibo ko. Popoy at Hasmin, pakibati naman ng mga taga-Dasmariñas. Ang uh, nagsabi niyan ay si... Uh, <laughs> Si Jamlin. <gasps> Ng Dasmarin. Jamlin. Ng Dasmarin. <laughs> Excuse me po. Yeah, TV na yan. Good afternoon, uh, Mama Smith Kuya Pop. Kuya Pop. Hmm. <laughs> Ang baho, ah. Wow, hari pang storya ngayon. Kinilabutan ako habang nag-o-audit. Mm The background keeps me scared. Ang galing talaga ng MOR. Pabati naman po sa lahat ng staff ng One Serenata Hotel. Uy. That's coming from Jason ng audit team. Yan. Hello po sa inyo. Maraming salamat. Popoy at Asmin, good afternoon. Napapasarap ang kain ko kahit itlog lang ang tanghalian namin. Basta nakikinig kami sa MOR. Gusto mo ba matikman ang uh, meaty at saucy salad ko? Ah, ayan, nakakakilabot <laughs> naman ang storya natin ngayon. Dapat siguro itapon na lang yung uh, nakuhang libro. Ayan, baka yun kasi ang uh, merong uh, spell ng uh, mga demonyo. Dapat magbago na si Hilda. Nakakatakot naman. Yan ang sabi ni uh, Fatma Kunanan ng Pampanga. Hi, Popoy. That's me, Hilda. Kay Raul yung libretong yan. Kampo niya ng demonyo si Raul. Galing yan kay Mario hmm. Santos ng Tarlac City. Hasmin at Popoy, nakakakilabot ang kwento ngayon. Ang tapang ni ate, walang takot kahit may naririnig na siya ha. Pakibati naman po lahat ng mga taga EJG ng ah, Victoria Laguna. Araw-araw na nakikinig kahit naka-earphone ah, uh, kaming lahat dito. Ayan at uh, syempre, yung mga nakikinig din ha sa inyong mga cellphone dyan sa 168 Mall. Maraming maraming salamat po sa inyo dyan. Uh, dahil ano, mga nakikinig ng uh, ah, MOR, lalong dumadami ang benta. Tama. Mm. Dumadami ang mga customer. Oo. Ito naman, galing kay uh, Mary Grace Asi ng Padre Garcia, Batangas. Ate Hilda, super duper. Nakakatakot ang kwento. Tayo ang balahibo namin dito. Pero ayos naman, nagagandahan ang mga nag ang mga nakakakinig dito. Pabati naman po ang tindero-tindera ni Inay Auring at Tatay Pinong at ang nanay Ake na feel na feel makinig ng kwento. Yeah, nakakatayo ng balahibo talaga, makapanindig balahibo. Talo ang pagpag. Oh, <laughs> hindi naman, lumelebel sa pagpag. Lib- level yan, level lang. Oh, nila mm-hmm. Daniel Padilla tsaka ni Catherine Bernardo. Baka hindi pa kayo nakakapanood. Uh, last day ngayon, di ba? Ng, ng MMFF. Totoo. Uh, hindi yung para sa ano, yung para sa uh, ano yun yung uh, i-audit ng uh, ng black bar, parang yung sa black ticket, bus, ano, uh, uh, ticket selling. Ah. Parang ngayon ang last day. Napalawain no? pa tayong shiketri, ah. Oo. <laughs> Ayan, pero tuloy-tuloy pa rin yung mga pelikula, di ba? Tama. Okay. Ayan, paki-greet naman sila Melay, paring Nante, Mimi, Jing, uh, ng mga nakatuto ngayon, sabi ni uh, Giselle. At ganun na rin, aba, ang daming mga nakikinig sa atin, no? Popoy at Asmin. Pakibati po yung mga nasa work sa B. Merck Enterprises Corporation. Uh, kainta na araw-araw inaabangan at nakikinig ng Dear MOR sina Riza, Liza, Kim, Tala, Janine, Jade, Angela, Mary Bencel, si uh, Daisy and uh, Arabel. Number one talaga ang uh, ah, MOR. At belated happy birthday kay ah, Mary Bencel Milena. I love you MOR. Mwa mwa. At syempre, yung uh, isa pa na B Merck Enterprise uh, Enterprises Corporation sa Kabuyao plant sila Jane, Alvin, John John Terry and uh, Jeric. Yan, MOR is the best radio station for life. Yan ang sabi ni Rice. Uh, at, uh, eh, Dennis, hello sa'yo. Maraming salamat. Correct. At pabati din kay Dr. Jane kay Ma'am Mirna, Angel, Tina, and Vicky. Galing yan kay Sir Edu. Ayan. Yun, maraming maraming salamat po. Thank Gusto nyo po. ba mag-react dito sa ating uh, kwento ngayon ni Hilda na makapanindig balahibo? Ganito lamang po ang itetext. I-type nyo lang ang M-O-R. Hindi, normal na boses mo, okay. nakatakot na yun eh. Ayan! <laughs> Basag trip. M-O-R! Yun lang, di ako pikon na. <laughs> Charing. M-O-R space! Ang iyong reaksyon, komento, space, pangalan, lokasyon at isa again. Sa 2366. Uy, nakatakot. <laughs> okay, ano man, gusto mo sumulat sa amin, ganito lang ang gagawin din. Marunong ka sa computer, mag-email ka sa Dear MOR 1019 at yahoo.com. Hindi ka marunong mag-email? Aba, pwede ka naman via airmail. Ito po ang address namin, ABS-CBN Corporation, Surgeon Desguerra Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. At syempre, kung uh, ayaw mo rin uh, ah, i-airmail, gusto mong uh, personal na delivery, ba pwedeng pwede rin. Welcome na welcome ka. Pumunta ka lamang dito sa ABS-CBN uh, Corporation, dito sa aming compound. Hanapin mo lamang ang ang Esguerra entrance, magdala ng dalawang valid IDs at ikaw mismo ang magabot sa amin ng iyong storya sa Dear MOR. Oras na natin, 22 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Kasama niyo po kami ako si DJ P, DJ Popoy, that's my boy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Maratili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9 My Only Radio for, for life. life. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. DMOR na! Apoy at Hasmin, sa pagdaan ng panahon, ay lumalabas ang pagbabago sa ugali ng anak ko. Hindi ko alam noon kung bakit pero sadya talaga akong kinikilabutan. Hindi ko rin maitatanggi na patuloy ang pananaig ng kababalaghan sa loob ng bahay namin. Nariyan ang mga pagpaparamdam na hindi ko mawari kung sino ang may kagagawan. Samantala, naguguluhan ako sa mga pangalang binabanggit ng anak ko na siya daw dumadalaw sa amin. Hindi ko alam kung sino ang mga yon, pero isa lang ang sigurado ko. Lahat ng mga binabanggit na pangalan ni Ami ay may kinalaman kay Raul. Natatandaan ko kasi ang mga pangalan na yon na binabanggit ni Raul noon nung siya ay nabubuhay pa. Samantala, isang araw, isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap. <sighs> Ano ba to? Parang bilis naman yata magkaroon ng alikabok sa bahay na to. Kakalinis ko lang ng isang araw eh. Ami? Ami, nandiyan ka ba? Ami? Ami, ano ba? Ami, huwag kang magbiro ng ganyan. Ay, naku, nasa na bang batang yun? Sambahin! Sambahin ang prinsipe si Samael. Sambahin natin siya. Ami? Ami, nasan ka? Ami, nasan ka ba? Mami, Mami! Mami! Mami! Mami! Ami! Nandyan na ako. Tatayain na kita. Ami! Ami! Bakit po, Mami? Ano po ang kailangan mo? Kanina pa kita tinatawag ah. Bakit pwede ka lumalapit sa akin? Pasensya na po, Mami. Tsaka ano yung sinasabi mong sambahin, ha? Sino pa yung Samael na yan? Mami, may palapit po. Ano? Sino? Mami, Nasa likuran niyo na po sa natin. <laughs> Diyos ko po! Anak! Anak, lumabas na tayo dito! Dali! Tumakbo ka! Dali, anak! Mami, nasa likuran niya na po siya! Huwag siyang titingnan! Anak, bilisan mo na! Kukunin niya na po Mami! Hindi ako papayag na doon! Anak, bilisan mo! Lumabas na tayo! Ami? Ami, anak? Ami, nasa ka na, Ami? Ami, nasa ka na? Diyos ko po! Ami! Hilda! Ami, ano ba? Ami, ano ginagawa mo dyan? Ami! Nandito na sila. Sinusundo na nila ako. Bilisan mo na, anak. Lumabas na tayo. Mami, nandito na po sila. Sino? Sino sila? Sinusundo na po nila ako. Sandali. Sambahin ang prinsipeng si Samael. Sambahin natin siya. Kumpleto na po sila, ano? Mami. Ano pinagsasabi mo? Marami po sila. Ilan sila? 72 po. Ano? Langit, lupa, impyerno, in, in, impyerno, saksak, puso, tulo ang dugo, patay, buhay, Umalis ka na diyan sa pwesto mo. Anak, bakit ka nakatalikod? Umarap ka nga sa akin! Mami, sinusundo na po. Anak, ano ba? Lumapit ka nga sa akin! Umarap ka dito! Ami, ano ba? Gusto niyo po ba talaga humarap ako sa inyo? Anak, please, sumunod ka naman sa akin, no. Oh. Lumapit ka na dito, anak. Sige po, mami. Haharap na po ako sa inyo. Ana Hilda. Ah! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Ate Hilda! Ate Hilda! Hilda! Buti naman nagising ka. Kanina ka pa namin ginigising, ate. Rick, Tony, si Ami nasaan? Nasa kwarto niya si Ami. Nagpapahinga. Eh, teka. Ba't ka ba nawala ng malay dyan kanina? Nakita na lang namin ni Rick na hinimatay dyan sa sahig. Ano ba problema? Tony. Oh. Tony, kukunin nila ang anak Ano? Kukunin nila si Ami. Tony, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na makuha nila sa akin ang anak ko. Eh, sino ba yung sinasabi mo? Si Samael. Ano? Kukunin ni Samael ang anak ko. Samael? Bakit, Rick? Kilala mo ba yan? Kilala niyo siya? Siya ang prinsipe ng kadiliman. Yun ang pangalan ni Satanas nung anghel pa siya. Ano? Diyos ko po. Pa, pa, pero, pero paano? Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi nyo. Ito ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa inyo. Ano? Tunay yung lemegeton. Lemegeton clavicula salomonis. Ito ang isa sa Biblia ng mga sumasamba sa kadiliman. Diyos mio. Ano Ate ano Hilda, katulad nito yung libretong ninakaw sa puntod ni Kuya Raul. Anong klaseng libro ba yan, ha? Ang librong to ang ginagamit ng mga taong gustong maging bihasa sa itim na mahika. Ito mismo yung librong ginamit ni Kuya Raul kaya naging isa siyang magaling na mahikero. Lahat ng nasa librong to naglalaman ng mga impormasyon at ritual para sa pagtawag ng mga espiritong gusto niyong hinga ng pabor. Eh, paano naman nagkaroon ng ganyan si Raul? Minana ni Kuya sa aming inang lemegeton. Eh, teka. Kung meron kayo nun, ibig sabihin nun... Pakiusap, Tony. Ayoko nang pag-usapan pa yan. Pero bakit kinukuha ng Diablo ang anak ko? Bakit? Kasi anak siya ni Kuya Raul. Siya ang tagapagmana ng lihim na karunungan. Tony. Tony, ayoko matulad si Ami kay Raul. Wala kayong magagawa. Makapangyarihan si Samael. Pero mas mapangyarihan yung Diyos namin, Rick. Ang Diyos, tsaka si Yesu Cristo lamang. Ang mapangyarihan sa lahat. Handa akong gawin ang lahat para hindi nila makuha sa akin ang anak ko. Kahit buhay ko pang itaya ko, mailigtas ko lang siya. Popoy at Hasmin, noong panahong yun, alam ko na kung sino ang kalaban namin. Kung tutuusin, wala talaga akong laban sa kanya dahil mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ang armas ko lamang noon ay ang paniniwala ko sa Diyos. Samantala, isang araw... Mami, mataas pa rin ang lagnat mo, anak ah. Diyos ko po, anong gagawin ko sa anak ko? Nahihilo po ako. Huwag kang mag-alala, anak ha. Gagaling ka rin. Aalagaan ka ni Mami. Mami, Huwag niyo po kong iiwan, ha? Oo naman, hindi kita iiwanan. Promise yun. Mami, nandito po sila. Sino? Mami, nandito po si Samael. Ha? Nasaan siya? Nasa likod po ninyo. Ha? Uh, wala naman dito ah. Mami, nakatayo po siya ng patiwarik sa may kisame. Huwag mo siyang titingnan. Sinasama na po niya ako, mami. Anak, kahit anong gawin niya sa'yo, tandaan mo huwag kang sasama sa kanya, ha? Naiintindihan mo? Kahapon po, kasama po ni Samael si Daddy. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, Mami. Nasa loob po sila ng salamin kagabi. Nagbantay po sila sa akin, Mami. Diyos ko, ano po ba nangyayari dito? Ano ba nangyayari sa anak ko? Diyos ko, sana hayaan ko na siya ng job. Mami, sino po si Demogorgon? Ha? Eh, hindi ko alam. Eh, sino po si Nero Cesar? Sino po siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam, anak. Bakit? Sino ba may sabi sa'yo niyan? Samael po. Hindi ko po maintindihan yung sinasabi niya. Pero natatandaan ko po, si Nero daw po. Anak ni Demogorgon. Ami anak, huwag mong papansinin ang mga sinasabi sa'yo ni Samael ha? Para hindi ka na niya lapitan. Magdasal ka na lang kay Papa Jesus, okay? Hilingin mo na bantayan ka niya. At sana, protektahan ka niya laban kay Samael at sa kampo niya. Basta anak, tandaan mo na masama si Samael ha? Kaya huwag kang sasama sa kanya, okay? Opo, Mami. Anak, anak, pakinig ka kay Mami ha? Opo, tatandaan ko po yung sinasabi niyo, Mami. Sige na anak, magpahinga ka na. Magpagaling ka ha. Bababa muna ako sa kusina. Magluluto muna ako ng makakain mo. Hilda! Hilda! Samael! Hilda! Samael, nasa ka na? Hanapin mo ako! Ami, buksan mo tong pinto! Ami! Sambahin! Sambahin ang prinsipeng si Samael! Sambahin natin siya! Ami, nasan ka? Ami? Ami, nasan ka? Ami, ano ba? Ami, magpakita ka naman kay Mami, oh! Ami! <laughs> Samael! Sa malasang ka na, harapin mo ako! Papatayin kitang demonyo ka! Harapin mo ako! Hilda! Hilda! Hilda! Hilda! Hilda! Ami, nasan ka na? Ami, huwag ka sasama sa kanya. Aking anak mo, Hilda. Wala kang karapatang kunin ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo. Ibalik mo si Ami. Sinalan nila lang sa akin ang kaluluwa ng anak niya. Kaya siya naging kapalit na Michaelo dahil kasunduan namin yun. Samaan, nasan ka? Lumabas ka na! Hanapin mo ako. Harapin mo ako. Harapin mo ako. Ibalik mo ang anak ko. <laughs> Ibalik mo si Ami. Ami, sa ka pupunta? Ami, Ami, wag kang lalabas, Ami. Ami, bumalik ka dito, Ami. Ami, Ami, Ami, ano ba? Ami, wag kang tatawin ng kalsada, Ami, anak. Tumayo ka sa akin. Ako si Ami. Ang ikalimang putwalong diablo sa Lemegatron. Hindi mo ka, anak! Anak, masasagasaan ka dyan, anak. May mamarating ang sasakyan. Anak! Popoy at Hasmin, na aksidente ako noon, pero pinalad pa rin na makaligtas. Maswerte ako dahil galos lang ang natamu ko. Siguro dahil mahal pa rin ako ng Diyos sa kabila ng kasamaang nagawa ko. Samantala, habang nasa ospital ako ay si Tony ang nag-alaga sa anak ko at maski siya ay sinubukang paglaruan ng kadiliman. Pero matapang si Tony at hindi niya pinabayaan ang anak ko. Ilang araw pang lumipas nga alam ang gagawin ko eh. Eh, parang imposible na makasing ipabago yung pangalan niya. Tsaka alam mo, Hilda, kahit ano pa pangalan niya, kung malas yung paniniwala niya sa Diyos, eh hindi makagalaw ng Diablo yan. Ang pangalan, pangalan lang. Kung sa bagay, may punto ka. Tungni, nakikita mo ba yung usok na yun? May sunog. Eh, parang papunta sa bahay niyo yung truck ah. Diyos ko po. Tony, bilisan natin! Tony, nasusunog ang bahay namin! Sandali lang, pupunta ako lang sa amin sa loob! Bilisan niyo! Bilisan niyo! Eh, delikado pa pumunta dun eh! Kailangan ko iligtas ang anak ko! Hilda! Hilda! Huy, bumalik ka nga dito, Hilda! Huwag kabayan yung pusa na! Hilda! Puso! Ami! Nang lupa, impian. puso, tulo ang dugo. Patay, buhay, umalis ka na diyan sa pwesto mo. Ami, anak, nasan ka? Anak! Anak, nasan ka? Nasaan na kaya ang anak ko? Diyos, tulungan mo Ami! Sambahin! Sambahin ang prinsipe si Samael! Sambahin natin siya! Mami, halika dito. Ami, nandito ako. Ami! Mami, hindi po ba kayo natutuwa? Tingnan niyo, ang ganda po ng impyerno. Anak, ano ba yung pinagsasabi mo? Halika na, lumabas na tayo. Halika na. Mami, nandito po silang lahat, Mami. Kumpleto po sila. Si Bael, Agares, Pasako, Gamingin, Marbas, Balibar, ano ba yan, anak? Tara na, lumalaki ng apoy. Leled, Nerahe, Elidos, Zebar, Botis, Ano, Batis, ano ba tama na yan? Halika na! Halika na! Beled, Nerahe, Eligos, Zebar, Botis, Batin, Sanyos. Tama na nga, halika na! Bawal mo siya! Ah! Diyos ko, tara na, Ano, Bilisan mo, bitiwan mo. Anak, anak ko. Mami. Ay, dito, bilisan mo puñeta de mamá, Pero mami, sa mga puñeta, marami na tayo sinabas ang pito, tara na! pupunta? Lumayo ka sa amin! Lumayo ka sa amin sa ngalan ng Diyos, lumayas ka sa dinaraanan namin, lumayas ka! Walang Diyos, Hilda! Wala! Tumigil ka dyan! Tumigil ka! Mami! Mami! Tumigil ka! Mami! Saan kayo pupunta? Tumayo ka sa amin! Tumayo ka! Sa kanila, Diyos lumayas ka sa dinaraanan namin! Walang Diyos, Hilda! Wala! Mami! Tulungan mo kami, Diyos ko! Gabayan mo kami, Diyos ko! Tumigil ka dyan, Hilda! Tumigil ka! Tumigil ka! Tumigil ka! Hilda, Ami! nangyari sa inyo? Na po kayong umiyak. Hilda, tahan na. Tahan na. Huwag ka na umiyak. Tapos na. Popoy at Hasmin, akala ko ay doon na nagtatapos ang lahat. Pero nagkamali ako dahil dinapuan ng dengue ang aking anak pagkatapos ng sunog na yon at sa kasamaang palad, ay binuwian ng buhay si Ami. Siyempre, sobra akong nasaktan dahil sa pagkakataong yun ay hindi ko na ipagtanggol ang anak ko. Kaya heto hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin na nangyari. Sa kabilang banda, napatay naman si Tony nang minsang ma-involve ulit siya sa carnapping. Malas niya at siya lamang ang napatay noon ng mga pulis. Popoy at Hasmin walang araw at gabing hindi ako umiyak dahil sa nangyari. Dalawang tao kasi ang nawala sa akin, si Ami at si Tony. Sa ngayon ay tumigil na ako sa mga masasamang gawain. Kasalukuyan na akong namamasukan bilang kasambahay dito sa Malabon. Kasakasama ko na ngayon ang mga pinsan at pamangkin ko. At isa na nga sa kanila ay miyembro ng bandingan ng mga pasaway sa MOR. At sa kanya ko nga nalaman ang tungkol sa programa nyo. Popoy at Hasmin, dito ko natatapusin ang liham ko sana mapili niyo itong iere dahil kahit na ganito ang karanasan ko ay marami akong natutunan sa buhay at isa na nga roon ang pagbabalik loob sa Diyos. Muli, maraming salamat at more power sa Dear MOR. Lubos na nagpapasalamat, Hilda. Dear M.O.R. na! Mga kapamilya, oras natin, 1.53 na po ng hapon. At dyan na nga po nagtatapos ang storya ni Ate Hilda. Ang storya ni Ate Hilda at ni Ami, nakakalungkot naman yun, ano? Na ang daming kababalaghan na nangyari sa buhay. Ang daming uh, nakakatakot kung totoo na pangyayari, hindi mapaliwanag. Pero ang ending ang kinamatay dahil sa dengue. <laughs> Ay, Diyos ko, nakakaloka. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan maglinis talaga kayo ng mga bahay-bahay ninyo. Ayan, ang ikawamatay talaga ng tao ay eh, ang dirtiness din ninyo. Anyway, mga kapamilya, marahil ito, ito seriously speaking ha, Mapunta ah, na tayo sa serious side nito. Ah, uh, marahil, ah, ang dami kasi nagte-text. Pati nga yung mga nandito sa amin, hindi rin mapakani, map, mapakani, mapa, niwala, makapaniwala, I'm sorry. <laughs> hindi rin makapaniwala doon sa storya na naganap. Pero ito na nga ang explanation doon, mga kapamilya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang tabayaran yung last part dahil merong twist. May explanation doon sa nangyari. O, ito po, According po sa research na uh, ng uh, namin, gumawa po kami ng series of interviews na ginawa ng staff ng Dear MOR. Ayan ang aming mga producer. Natuklasan po namin na meron palang record na nagkasakit ng schizophrenia. Ang uh, o schizophrenia, ang letter sender na si Hilda at yung anak niya na si Ami. At ayon sa pinsan ni Hilda na tumangging magpakilala, bata pa lamang si Hilda nang una siyang makaranas ng schizophrenia. Ayon pa dito, di umano daw may naririnig na si Hilda ng mga kakaibang bulong mula sa iba't ibang klaseng nilalang at sa edad niya na 15 anyos, eh nagkaroon din ng kaso itong si Hilda na keso na poses daw ito ng kapre. Pero ayaw naman sa mga doktor na tumingin kay Hilda ay hindi raw na naposes si Hilda, kundi na-depress lang ng sobra dahil sa sobrang hirap ng buhay na dinanas nilang mag-anak. Ayan. Samantala, ayon din sa mga nakachika ng mga uh, ng mga kamag-anak ni Hilda, si Ami din ay eh, nakakitaan ng schizophrenia. Mga naman na ito, naman na sa nanay niya. Dahil ito ang tipo ng batang ayaw daw makihalubilo sa kapwa niya bata. Mahilig itong mag-isa at idagdag pa ang mga kakaibang kilos nito. Kaya naman isang kamag-anak na nagkaroon ng concern na ipagamot si Ami sa psychiatrist ay lumabas nga na positive si Ami sa schizophrenia. Ayon. At para po sa mga kapamilya natin, schizophrenia, this is a state of ano eh, parang disorder, mental disorder to, mga kapamilya. Ngayon, nagtatanong siguro kayo, ano ba yung schizophrenia? Diba? Yan ang aalamin natin. Meron tayong makakausap sa ating uh, kabilang linya, Popoy. Yan, kausapin na natin, inabala natin ang uh, pag-aaral ni uh, Papi uh, Charles. Maraming salamat Papi Charles para abalahin din ang pagtatrabaho ni uh, Professor De La Cruz mula sa University of Makati. Professor? Yes. Sir, yes. Opo, magandang uh, hapon po sa inyo. Yes, ano pong first name hapon. nyo nga, Professor De La Cruz? Ano po ang? First name nyo? uh, Lucia de la Cruz, but the students are fond of calling me Ma'am Lot. Ayan, Ma'am Lot. Ma'am Lot, Lot and Friends. Ganun Ayan. po. <laughs> Charing lang, Ma'am. oh, Ma'am Lot, yan na lang po ang uh, itatawag din po namin sa inyo. No? Kasi po, itong uh-huh. letter sender nga namin ay uh, meron pong uh, schizophrenia. Schizophrenia. Uh, ano po ba yung schizophrenia? Siya mismo ang iskizo. Opo. Yung letter sender. Yes po. Ah, okay. Uh, so, uh, sabi niyo po kanina, nag-uusap tayo off the air, meron pala iba-ibang klase ng uh, schizo. Oh. Aha, may type A, may type B, may Ma- type C. Kumbaga yeah. mga stages. Mm-mm. Pero uh, Ma'am Lotlot, uh, as uh, in general, ano yung sa, sa lingwahe pong maiintindihan namin mm-hmm. ng mga ordinaryong tao, ano po ba ang uh, sakit na schizophrenia? Ito po ba sakit? Ang is acknowledging his condition at as speak alam niya na may sakit siya, nandun pa siya sa stage na uh, nakaka-focus pa siya sa reality. Aha. Uh-huh. Kasi kapag malala ang isip hindi na kayang ma-identify ng, ng tao na siya ay suffering from that kind of disease. Ah, para pong ibang tao na siya, ganun. Hindi, actually kasi ang mga symptoms ng schizophrenia ay may hallucination, mm-hmm uh, na, na naririnig silang boses na, na kinakausap nila. Opo. Uh, doon nag-umpisa yun, yung boses na nagsasabi sa kanila kung ano yung gagawin nila, kung ano yung mga pinatatakutan nila. And then until na nag-hallucinate na sila, they, they see images that which, only, is are only created by their mind. Mm-hmm. So, Tapos, ang, ang pinaka-ano nila dyan is um, they create situations nagaling lang din sa kanilang ano pag-iisip at ang ang, ang feeling nila totoong nangyayari 'yon. So, Ma'am Lotlot, ang schizo... Ma'am lang. Ma'am, Lot. <laughs> Lotlot. Ah. Sorry po. So, Ma'am Lot, ibig sabihin, uh, in layman's term, ang schizophrenia po, isa itong mental disorder. Uh, it's a psychological disorder. Psychological disorder. Yeah. Hmm. Uh, pwede po ba natin masabi, Ma'am, ano, na itong schizophrenia, parang gumagawa ka ng sarili mong realidad? Aha. sa labas ng mismong realidad. Tama. Oo, oo. Na, ang maging basic naman yan, either fears or dreams and ambitions ng tao. Mm-hmm. create siya ng mga scenario, ng istorya, ng buhay niya na galing din sa mga bagay na yung galing sa frustrations niya, fears, or doon sa mga bagay na gusto niya sanang gawin na hindi nangyari. Yan. Pero ito po bang ano, schizo kapag ka na, na-diagnose ka na meron ka nito, eh paano po, ma- madali Gagaling po bang pa po ba? yun? Ah, gamutan yun? Madali? Um, yung paggaling sa isang klase ng psychological disorder ay medyo less ang chance. Ang magiging ano lang kaya nakaka ang mga pasyente because of medication and therapy. Mhm. Oo. At, at ano uh, po ah, yung... In the absence of medicine, yung, yung, yung mga tranquilizers o yung mga neutralizers sa brain na siyang magpapahina ng ano ng imagination kasi ang isip ano yan eh puro uh, nakabase sila sa subconscious no hindi hindi yung conscious mm. mind nila ang nagwo-work so yung imagination nila ang nagmamanifest ang ang manifestations ng kanilang thoughts ay from the subconscious so pwede silang mag-create ng mga eksena ng mga istorya base sa kanilang uh, base sa kanilang imagination. So, uh, may mga iskito, kagaya yung sumulat sa inyo, kung alam niya na may iskito siya, na, may, may control pa siya sa kanyang araw-araw na buhay. Mm-hmm. So, ma'am, parang so, ano to, parang uh, first stage pa lang siya, hindi pa ganun kalala. Ma- medyo mild yung ano niya, oo, na kung maaagapan, kung mag-a-attend ng ng therapy, kung mak- maka- makikita siya ng psychiatrist, nabibigyan siya ng proper medication, iiwasan dapat may proper diet din yan, iwasan yung mga pagkain na mataas sa caffeine, sa sodium, na siyang uh, nakakadagdag sa ano ng brain no na mag mag mag-isip, magkaroon ng anxiety. Yun, maraming bagay na pwedeng makatulong na mag maging ano, parang normal din ulit. Para makontrol Yeah, yeah. Opo. Pero Ma- napaka-importante ng professional help. Opo. Madam- Dr. Lot, You cannot do it alone. Dapat may professional help. Ma'am Lot, ah, ito po bang ah, schizo na mamana? Kasi dito po sa ano natin, sa storya natin, yung anak niya po nakitaan din ng manifestation na Yeah, ng genetic. schizo. Yeah, oh, it's genetic. genetic siya, Oo. namamana. Ang pinaka-best example niyan kung gusto niyo ng madaling ano is the movie A Beautiful Mind. Opo, napanood ko po yun. Oo, in reality, in, in true situation, the son of, uh, ayun, si, um, si Wow, si, si, si, oo, si yung bida, no? Russell Crowe po? Oo, si, yung, yung, yung, uh, mathematician, ah, na, yan, John Walsh po ang pangalan niya. apo. Uh, ang anak ng lalaki ay na-diagnose din na ischizophrenia at the age of 8 or 9 if I'm not mistaken. Mm. So, In reality. So, Ma'am uh, ah, Lotlot, ito din po. Ito ah, kasing schizophrenia ni Hilda, ang sabi, parang uh, nakuha daw niya sa kanyang depression at frustration dun sa buhay dahil sa sobrang mm. hirap. So, posible din po na makuha ito dun sa nature. Yeah. yeah. Kasi during conception, kung yung pinagbubuntis niya yung anak niya, nasa kanya na yung illness, andun yung chance talaga na ano na, Maipasa. na makuha ng bata yung, yung illness. Mm-hmm. Ah, ganun po pala. At least naintindihan na natin, ano, nagkaroon tayo ng kaliwanagan dito sa ating uh, sa mental disorder na um, schizophrenia. Um, kung ano, I advise you suggest to your letter sender na to seek professional help. Mm. Maraming maraming salamat uh, po, Ma'am Lot, for that very, okay. very, ano, clear explanation. I hope I, I've been of help yun. Definitely, Nako. ma'am. Malaking tulong po. Maraming salamat po. Apo. At, si uh, uh, Dr. Lot. Good luck. Uh, si good luck. Bye-bye. Professor, uh, Professora Lot uh, de la Cruz ng University of uh, Makati. Thank you so mm-hmm. much, Papi Charles. Uh, ayan, sa ating uh, pag-abala sa kanila. Pero alam nyo, mga kapamilya, sabi ko nga, kung meron akong nakuha dito no, sa storyang ito na learning, ah, yun nga, kapag may nararamdaman ka ng kakaiba sa sarili mo, Mm. di ba nga yung iba nga yung physical na nararamdaman lang, go agad sa doktor. Siyempre. Eh what more kapag ito yung feeling mo talaga, eh, kakaiba na na, may kakaiba na nangyayari sa sarili mo, Hindi ka na sa maintindihan ng pag-iisip mga mo. taong nakapaligid sa'yo. Correct. Ay kumonsulta kayo agad sa profesional. Parang ikaw, Popoy, nakarelate ka dyan, di ba? <laughs> Oo. <laughs> Kita niyo siya, Hindi, patuloy totoo, pa rin totoo. ang gamutan. Mer- Charing! Meron kasing stage sa buhay ko na kinailangan kong malampasan. Oo. At saka mga kapamilya, mm. kapag mga gayo, huwag kayong masyadong matakot na, yun nga, kapag uh, sinasabing magpatingin kayo sa psychiatrist, sa ah, ah, psychologist. Al- alam mo, ang problema Hindi sabihin kasi, nun, baliwag bulakan ka. Uh, ang problema kasi ganyan nga, na ano tawag mo dyan, uh, stereotype. Correct. Na kapag Parang, ka bumisita ka sa psychiatrist. Sabihin, praningersi na, ka. Oo, hindi. Kailangan po natin sila. Ako, uh, aminin ko sa inyo, isa si uh, China Pop sa mga saksi ng uh, pag-iiba. Mm-hmm. O, kasi nung nagse-session-session ako, parang ano yan eh, parang kakaibiganin nyo, i-unload nyo sa kanila. Mm-hmm. Sila ang taga-bitbit ng uh, problema nyo. Tama. Hayaan yung ilipat nyo sa kanila yung problema niya. Oo nga, sabi natin medyo may halaga, pero meron na mga ah, dyan magagamit ang mga kaibigan yung mga doktor Tama. para makamura-mura <laughs> sa mga ano, sa mga ano yan, session. At saka, oo, saka speaking of which, importante talaga mga kapamilya na kung ano yung nararamdaman ninyo, wag yung itago sa sarili nyo. Totoo po yan. Ilabas ninyo, mabaho yan kapag tinatacharing. Yan. E <laughs> kwento Maba- ninyo sa kaibigan. Mabaho, ganon. pati ang magiging diskarte mo sa buhay. Hindi Tama. magiging maayos. Uh, ah, wag mo masyadong isipin yun sa'yo. Ang isipin mo, yung mga tao na kapaligid paligid sa'yo, naapektuhan mo at yung mga umaasa sa sa'yo. At saka naman sa mga kapamilya naman natin, ayan yung napaghihingahan ng sama ng loob kung ikaw yung tipo ng tao na ikaw yung nilalapitan, tapos you find kung ano yung sinabi niya, feeling mo, ay, hindi mo kakaiba naman ito, baka parang praning naman ito. Hindi. Huwag kayo basta mag-judge. Mm-hmm. Makinig kayo. Makinig. Minsan po, makinig lang, hindi naman po kailangan uh, ah, magbigay kayo ng opinion. Tama. Makinig, makinig lang. lang kayo nakakapagpagaan kayo ng uh, ng uh, loob ng ah, Tama. Uh, ibang tao. Kasi minsan yung ibang mm. tao kaya natitrigger yung pagkabaliwag kasi feeling nila walang naniniwala sa kanila. Yeah. Oo. Ganon. Kaya sige, naku wag po kayong mahiya. Correct. At isang <laughs> paraan dyan, lumiham kay sa Dear MOR. Yun. Ganun. Sumulat na nga po kayo. Ito ang paraan. Mag-email kayo, dearmor1019 at yahoo.com. Ganun. Yan naman. At syempre, nako ha, ang uh, programang Dear MOR hatid sa ngayon ng The Generics Pharmacy. Tandaan ba sa Generics? The Generics Pharmacy. Nandito ang reseta ng doktor. Now with over 1,500 branches nationwide to serve you.